الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uvažena braćo i poštovani sestre, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na samom početku želim da pojasnim o kakvoj inicijativi se radi kada je u pitanju ovaj novi ders kojeg smo pokrenuli. Naime, velik gruj braći zamolio nas je u toku mjeseca Ramazana kada smo imali pred iftarske besjede da se takvo nešto nastavi i nakon mjeseca Ramazana. Pa eto, od Ramazana ima mjesec i pol kako je Ramazan završio. Shodno nekim našim obavezama odlučili smo da nastavimo jednom sedmično da se družimo komentarišući knjigu Rijadu Salihin od imama nevevija Rahmetullahi Alihi. Vjerujem da velik broj braća i sestara pratio je naša predavanja koja smo imali u džamiji Kralja Fahda, komentar Rijadu Salihina od imama Nebevija Rahmetullahi Alihi i došli smo e, i došli smo do 12. poglavlja, došli smo do 12. poglavlja, tako da mi ćemo nastaviti mi ćemo nastaviti samo e, ondje gdje smo stali u, ajde da kažemo, dersovima koji smo imali e, u džamiji Kralja Fahda. Na samom početku vjerujem da velik broj braći zna o kakvoj se knjizi radi. Rijadu Salihin je hadijska zbirka čiji autor ili sakupljač je Imam An-Nawawi Rahmetullahi Alihi Allah subhanahu podario je ovoj knjizi veliki, veliki blagoslov, veliki beričet. To je jedna od najštampanijih knjiga u islamskom svijetu nakon Kur'ana, znači po nekim učenjacima to je najštampanija knjiga. Knjiga je napisana jednim lijepim, jednostavnim stilom. Imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi trudio je se da u ovoj zbirci spomeni samo vjerodostojne hadise. E, raspored knjige je izrazito lijep, izuzetno lijep. Knjiga je jednostavno, ajde da kažemo, jedan sažetak Buharine i muslimove zbirke, tako da e, svako ko može da priušti sebi da ima ovu knjigu u kući, da je zajedno sa svojom porodicom, sa suprugom, sa djecom iščitava, da prati komentare nekih daja profesora koji komentaršu ovu knjigu svakako je lijepo i potrebno. Moje neko, moje neko da ga nazovemo eh, mišljenje, E, da je ovo jedna od najboljih knjiga koje su prevedene na bosanskom jeziku nakon rata. Tako da znači ova knjiga e, može se dati, može se pokloniti svakoj osobi bez obzira ko da bude znači od e, najučenijih osoba do hajde kažemo najjednostavnijih osoba. Svakome ovu knjigu možemo poklonuti i svako će nešto naći korisno u ovoj knjizi. To je nešto kratko rezimirano u uvodnoj riječi Znači, ovaj ders će ostati ako Bog da u ovom terminu u 19 e, časova. E, iz razloga jednostavnog mi smo volili da bude ovaj ders nakon akšam namaza, ali pošto še Harmin Sulić, Allah nam ga sačuvao, ima predavanje u Fahdvoj džami od akšama do jaci, mi smo odlučili da ovo naše predavanje bude u 7 sati, a ako Bog da kada nastupi zimski period, onda ćemo mi to predavanje prebaciti naše na e, period nakon tako da e, ne bude, hajde kažemo, duplanje aktivnosti. Ona braća koja želi da prate i dersove šeha Harmina koji su sigurno korisni, e, mogu da ako Bog da prate i njegova predavanja. Tako da mi ćemo ako Bog da ostati u ovom terminu srijeda 19 sati, jedan period, nakon toga ćete biti obaviješteni kada dođe do nekih promjena. Znam samo koliko smo vremena. Mm, ti sad prebacio na Ja, ali jesi prebacio ta... ok. 12. poglavlje kod imama Nevevija u knjizi Rijadu Salihin jeste podsticaj na intenzivno činjenje dobrih dijela pri kraju života. Ovo je jedno interesantno, lijepo poglavlje. Imam Nevevi Rahmetullah Alihi, znači baš spomenuo jedno bitno poglavlje, a to je da bi čovjek vjernik musliman trebao da pred kraj svoga života intenzivira činjenje dobrih dijela. Jer, braću moja draga, vidjet ćemo u zadnjem hadisu, ovom poglavlju kojeg imam Nevi i Ali spomenuo, jeste hadis da Allah poslanik Alihi kaže ljudi će biti proživljeni onako kako su usmrćeni. Dijela se u islamu vrednuju po završnicama. Nažalost, moramo prihvatiti činjenicu koja je Eh, evidentna u našem narodu, a to je da velik broj ljudi baš u tim poznim godinama posustaju u činjenju dobrih dijela. Nerijetko nam se dešava da ljudi eh, u zadnjim danima ne klanjaju, da ljudi baš u tim e, zadnjim momentima svoga života kada bi trebali biti najjači, kada bi najviše trebali da ibadete, najviše zike, najviše dovi, najviše očekuju milost svoga gospodara, ljudi zaborave na Allaha Đelešanu. Naročito u današnje vrijeme ljudi kada boravi u bolnicama ne znaju propise kako i na koji način da klanjaju, kako da abdesti, da li da uzimaju tejemum ako se ne mogu krenuti prema kibli, ako su na krevetu i tako dalje. Tako da <clears throat> ovo je jedno veoma, veoma lijepo poglavlje o kojem bi svi mi trebali da razmišljamo da čovjek vjernik bi trebao pred kraj svoga života. Vidjet ćemo kada otprilike e, je pretpostavka da nastupa kraj našeg života. Svakako mi ne znamo kada će čovjek umrijeti. E, svako od nas može sutra ili danas umrijeti. Ali vidjet ćemo da postoji neka granica u sunnetu Božijeg poslanika alihi se sram. Pa vraćamo se ovom poglavlju, znači jedno veoma lijepo poglavlje u kojem imam Ennevevi rahmetullahi alihi e, spomenuo je neke argumente koji ukazuju na to da je sunnet i da je lijepo i pohvalno da čovjek u zadnjim danima, zadnjim godinama, zadnjim mjesecima svoga života intenzivira i badete, više dovi, više zikri i tako dalje. E, prvi hadis koji je spomenuo Imam Nevi jeste hadis koji Buharija da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao nikakvog opravdanja kod Allaha neće imati čovjek kojim je Allah odredio smrtni čas pa je doživio 60 godina. Pojent ovog hadisa jeste da Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže nikakvo opravdanje neće imati čovjek kod Allaha koji je doživio 60 godina i nije se pokajao. Znači, insan ako doživi 60 godina, on bi nakon 60. godine trebao svakim danom da očekuje smrt. Zato što u drugim vjerodostojnim hadisima Allah poslanik kazao je životna dob moga umeta je od 60 do 70 godina. Pa znači insan koji prijeđe 60 godina neće moći kazati na sudnjem danu gospodaru, gospodaru da si me još poživio ja bi možda došao pameti i ja bi došao teubi. Možda insan koji umri u 20. ili 30. pa i 40. godini možda je otišao pod navodnim znacima mlad, možda nije bio spreman, ali insan koji umri u 60. godini života neće imati kod Allaha subhanahu wa ta'ala nikakvo opravdanje jer ga je Allah poživio dovoljno da je sazrio, da je postao znači svjestan činjenice da je već krenuo u te neke pozne godine. Pa nas ovaj hadis znači podučava, iz njega ćemo naučiti da bi čovjek znači u tim nekim poznim godinama nakon 60. godina trebao da se dodatno priprema za susret sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. E, svakako E, braća i sestra, sestre koji mogu nabaviti ovu knjigu, e, znači koju smo mi više puta i reklamirali i o njoj smo govorili. E, ja ću govoriti otprilike u kojem hadisu se radi prilikom komentarisanja kako bi ljudi i znači koji prati mogli znati gdje se nalazimo. Ovo hadis koji smo komentarisali 112. hadis u knjizi Rijadu Salihin u kojem znači smo spomenuli da Allah poslanik ali selam kazao da kod Allaha neće insan imati nikakvo opravdanje kojeg je Allah poživio 60 godina, znači, a on se nije e, pokajao u, tom periodu. Nakon toga Imam Nevevi rahmetullah Alehi spomenuje nekoliko hadisa e, i razno razni predaje u kojima se spominje da je Allah poslanik Alehi Salatu Wasalam e, pred kraj svoga života kada mu je objavljena sura an Nasr, idha Ja En Nasrullahi Wal Fetih, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, da je to smatrao nekim posebnim znakom i tada je Allahu poslanik alaih salatu wasalam e, povećao svoje ibadete. Pa ga je Iša radijallahu ta'ala u više hadisa upitala Allahu poslaniće, vidim da u ovim danima više zikriš, više veličaš Allaha, više se kaješ. Šta je razlog tome? Pa joj je kazao Allahu poslanik alaih salatu wasalam u više različitih predaja, u više različitih hadisa aisha e, moj gospodar mi naredio da kada vidim jedan znak u mome ummetu, da povećam ibade, da povećam istighfar, da povećam e, teubu, kaže, a taj znak je Iza nasrullahi wal fet, kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. Objavljivanje ove suri svakako kao što je došlo od Ibnu Abbas u vjerodostojne predaji koji je citirao ovdje imam Enneveju rahmetullahi alehi, Citirao je predaju e, Ibnu Abbasa koji je imam Buharija, da jedne prilike Omer radijallahu ta'ala sjedio je sa učesnicima Bedrasa, sa e, e, ashabima uglednim, starima ashabima, pa je dovodio Ibnu Abbasa koji je bio tada dječak u ta sjela. Pa su oni prigovorili jedne prilike Omeru, kažu Omere, mi imamo isto tako djecu u godinama Ibnu Abbasa. Zašto njega dovodiš u ova ozbiljna naučna sjela? Pa kaže Ibn Abbas jedne prilike, Pozvao me je Omer na jedno sjelo i kaže znao sam da me je pozvao samo da me ispita, da ljudima pokaže koliko je moje znanje. A Ibn Abbas je poznato, Amidžić Božijeg poslanika, za njega je Allah poslanik više puta uputio dovu da ga Allah Đelešanu poduči tumačenju Kur'ana, da ga učini blagoslovljenim i tako dalje. Pa je Omer radijallahu ta'ala postavio pitanje ljudima koji su bili prisutni, to su sve bili stari, iskusni sabi, pitao ih je šta znate o suri Iza džae nasrullahi vel kada dođe Allahova pomoć i pobjeda, pa su oni spomenuli nešto što su mislili i što su znali o toj suri, pa je upitao Omer radijallahu ta'ala Ibn Abbasa, a šta ti znaš Ibn Abbas o ovoj suri? Pa je kazao, ona je nagovještenje smrti Božeg poslanika. Jer kada dođe Allahova pomoć, kada dođe pobjeda, osvojena je Meka, misija Božeg poslanika, ali selam djelimično misija njegova koju treba da uradi je završena. Nakon završetka, znači misije, nakon što se osvoji Meka, nema više ništa osim odlazak sa Dunjaluka. Pa Ibnu Abbas e, znači, shvatio iz ove surije da je ona nagovještaj smrti Božeg poslanika, pa je Omer radijallahu anu ashabima rekao ja ne znam ništa osim ovo što je kazao Ibnu Abbas. Pa znači Božji poslanik ali se letu wasalam, iako je njegov život bio prepun ibadeta, prepun zikra, prepun noćnog namaza, njegov život kompletan je bio Kur'an, njegov život je bio e, znači e, pun islama, pun ibadeta, opet pred kraj svoga života, kada mu je objavljena ova sura iz koje on shvatio da je to nagovještaj njegove smrti, on je znači povećao intenzivno, povećao zikr, spominjanja Allaha, veličanja Allaha i stikfar, što bi svima nama svakako trebala da bude e, korist i, hajde kažemo, da i mi tako isto činimo. 116. E, e, hadis Allah poslanik ali se letu kaže yub'athu kullu abdin ala ma mata svaki čovjek će biti proživljen u stanju u kojem je umro. Ovo je hadis koji smo na početku citirali, jedan veoma bitan hadis koji govori o ljudskim završnicama. Ljudske završnice se mogu podijeliti u dvije kategorije. Imamo loše završnice i dobre završnice. Loša završnica je svaka završnica e, u koju čovjek ode sa dunjaluka čineći nešto što je Allah Đelšanu zabranio a lijepa završnica jeste završnica da čovjek umri, da preseli radijeći nešto u toku dijela s kojim je zadovoljan uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ili u danu u kojem je uradio neko veliko djelo. Pa čovjek koji preseli, znači, a tog dana je obavio sve namaze. Čovjek koji preseli u danu u kojem posti, čovjek koji preseli na hađu, čovjek koji preseli na Allahovom putu i tako dalje, znači boreći se na Allahovom putu, sve su to lijepi pokazatelji da je insan otišao sa Dunjaluka hajde da kažemo, a da je Allah Đelšanu sa njim zadovoljan. Jer Allah poslani kaže innemel amalu bil tim doista se djela vrednuju po završnicama. S druge strane imamo loš završetak, da čovjek završi, a ne daj Bože čini određen grijeh. Pa čovjek ako preseli u danu u kojem nije postio, ako preseli u danu u kojem je konzumirao alkohol u, i tako dalje, to su već pokazatelji loše završnici. Pa insan vjernik, pošto ne zna kada će preseliti, trebao bi maksimalno da se trudi da sebi obezbijedi lijepu završnicu. Svakako, mnogo je faktora, ja sam o tome držao kompletno predavanje. Prošle sedmice smo imali eh, kompletno predavanje u Zenci na tu temu vrste završnica i šta su to faktori koji djeluju da čovjek lijepo završi i da loše završi. Pa se insan treba truditi maksimalno da bude u pokornosti Allahu Đelešanu, da se svakodnevno druži sa Kur'anom, da ima lijepo društvo. Lijepo društvo ostavlja velikog traga na insana. Ako insan ima loše društvo, velika je mogućnost da sa tim lošim društvom završi e, na loš način. Nakon toga 13. poglavlje e, u knjizi Rijadu Salihin E, poglavlje mnoštvo načina činjenja dobra. Ova naša, braćo moja draga i cijene sestre, vjera je savršena, lijepa, potpuna. Ostavila je ljudima mogućnosti, kao što se ljudi razlikuju psihički, fizički, geografski i u razno raznim e, metodama se ljudi razlikuju. Isto tako Allah je ljudima dao mogućnost da se Allahu približavaju, da traže Allahovo zadovoljstvo na različite načine. Pa je to jedan pokazatelj savršenstva Islama da možemo Allahovo zadovoljstvo pridobiti i zadobiti na razno nazne načine. Ljudi se razlikuju. Neko e, voli ibadeti dinaveći, neko voli podanti, e, ibadeti po danu, neko e, voli ibadete koji se vezuju za Allaha Đelšanu, neko voli nešto drugo i tako dalje. Pa je ovo poglavlje jedno lijepo poglavlje u kojem imam neveju rahmetullah jalih jedno poduže poglavlje, ne znam da li ćemo uspjeti sve hadise večeras i pročitati i kratko komentarisati, pokušao je da navede razno razne hadise koji ukazuju na razno razne prilike i mogućnosti da čovjek uradi dobro djelo. Pa ćemo ako Bog da e, kratko prokomentarisati e, te hadise. E, imam nevi počeo ovo poglavlje sa riječima uzvišenog Allaha وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Ono što vi od dobra uradite. Riječ ovdje dobro je općenito karaktera. Sve što vi od dobra uradite, Allah to zna i Allah to vidi. Citirao je također kuranski ajat فَمَنْ يَمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ Ko uradi trun dobra, Allah Đelešanu to vidi, Allah Đelešanu to zna. Pa insan znači trebao bi na dunjaluku da bude poput pčeli, da bude poput mrava, da ne pocijenjuje nikakvo dobro djelo. Insan ne zna zbog čega će biti spašen i šta može biti razlogom njegovog spasenja na Dunjaluku, e, a nakon toga i na ahiretu. Vidjet ćemo e, u hadisima Božih poslanika dosta, dosta hadisa izrečeno da se potencira na to da ne pocijenjuju se sitna i malehna djela. Pa ćemo vidjeti da je Allah Đelešanu nekada znao ljudima oprostiti zbog bezazlenog dijela. U našim očima je to bezazleno djelo da insan skloni granu s puta. U to vrijeme grana na putu smeta ljudima. Čovjek uzme trn ili granu s puta pa mu Allah zbog toga oprosti grijehe. Pogledajte koliko je vjera savršena, koliko je lijepa, koliko je plemenita i vidjet ćemo da u većini slučajeva ta djela su vezana za nas i naš odnos prema drugim ljudima. U sitnim dijelima, malehnim dijelima mi možemo zaslužiti zadovoljstvo, milost i oprost naših gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Pa prvi hadis, 117. hadis, eh, Ebu Zer radijallahu ta'ala pitao sam Božijeg poslanika ali salatu selam koja su to djela najbolja pa kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam najbolje djelo je vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i borba na Allahovom putu. Pa je pitao koji su robovi najbolji pa je kazao Allahu poslanik ali salatu Selam, oni koji su najvrjedniji i najbolji kod njihovih vlasnika. <clears throat> pa kaže Ebu Zer nakon toga Šta Allah ako ja ništa ne uradim od toga, kaže Allah poslanik ali se selam, pomozi drugima u njihovom poslu i onome koje je nevješt pomozi njemu u njegovom poslu. Kaže Ebu Zer pa sam opet upitao, Allahu poslaniće, ako i u tome posustam šta da činim, pa kaže Allah poslanik ali se letu selam, čuvaj se toga da mi kako zlo ne učiniš pa će ti se i to računati kao sadaka. Nakon što mu je pojasnio Allahu poslanik ali se selam da je najbolje dijelo vjerovanju Allaha insan, mi smo o tome mnogo puta govorili, dosta puta nismo svjesni veličine Allahove blagodati prema nama što nas je učinio muslimanima. Nismo svjesni, pa nerijetko se poigravamo sa tim imanom kroz razno razne avanture i razno razne grijehe, poigrajemo se sa tim velikim dijamantom koji se zove Islam. Pa je Islam i iman, naše vjerovanje, najvrijednija stvar. Pita Ebu nakon toga, nakon e, vjerovanja, nakon borbe na Allahovom putu, koji su robovi najbolji? Pa kaže Allah poslanik, najbolji rob je onaj koji je najvrijedniji. Pa kaže Ebu Zer, ako to ništa ne mogu, šta mogu učiniti? Kaže Allah poslanik, pomozi ljudima u njihovim poslovima. Kada imaš neukog insana, ne zna nešto da radi, pomozi mu u tom njegovom poslu. Pa kaže Ebu Zer, ako i to ne učinim, Allahu poslaniče, kaže Allahu poslanik, e, govorit ćemo više puta kroz hadise o tome, kaže, neka sačuvaj ljude od svoga zla. I to je tebi sadaka. Nažalost, Nažalost, nažalost, nažalost, vidjet ćemo u drugim hadisima gdje Allah poslanik ali sad sam kaže čuvajte svoj jezik, da njime ne vrijeđate druge ljude, to vam je sadaka. Kamo sreće kada bi danas velik broj naših braći i sestara koji koriste Facebook, koji komentarišu, e, koji vrijeđaju druge, psuju, potvaraju i tako dalje, kada bi samo živjeli po ovim hadisima. Da čovjek čuva druge ljude od svoga zla, to mu je već dobro djelo i dobra i hajde da kažem upisujemo se kao sadaka. <clears throat> Isto tako u drugom hadisu Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže hadis koji muslim od Zerra. Allah poslanik kaže svakog dana čovjek osvan je dužan podijeliti sadaku za svaki zglob i ko svoga tijela. Allah poslanik kaže, pošto naši zglobovi, pogledajte kako je naše tijelo e, precizno, potpuno, savršeno, Kaže Allah poslanik, svaki dan kada insan ustani, kada osani i zahvali prema Allahu, što mu je podario tako da lijepo njegovo tijelo funkcioniše, njegovi zglobovi, klanja, sjedi, ustaji, svojim rukama može uzeti šta želi, trebao bi, dužan moralno bi bilo da za svaki taj zglob, a ima ih 360 u tijelu, tu je rekao Boži poslanik prije 1600 godina. Danas nauka kada prebroji sve zglobove u ljudskom tijelu, kažu u ljudskom tijelu ima 360 zglobova. Pa kaže Allah bilo bi moralno, trebao bi čovjek da dadne za svaki zglob po jednu sadaku. Pa kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, svaki tesbih je sadaka. Svaki tahmid da čovjek rekne elhamdulillah je sadaka. Svaki tahlil da čovjek rekne la ilaha illallah je sadaka. Svaki tekbir da čovjek rekne Allahu ekber je sadaka. Naređivanje na dobro je sadaka. Odraćanje od zla je sadaka. A sve to mogu zamijeniti dva rekiata duha namaza. Ovaj hadis ima razno razne svoje predaje pa ćemo ih poslije citirati, ali e, dosta puta mi imamo skučenu viziju i pogled na to šta je to sadaka. Pa ovdje Allah poslanik nakon što nam je kazio da bi bilo lijepo i pohvalno da čovjek na svaki zglob zahvali Allahu Đelšanu zato što lijepo njegovo tijelo e, funkcioniše, da dadne sadaku na svaki zglob. Ali onda Allah poslanik e, pojam sadake proširio. Ne daj samo sadaka da dadnimo marku za svaki zglob. Ne, kaže Allah poslanik, zikr, spominjanje Allaha, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sve su to sadake. Pa insan bi trebao da navikava svoj jezik, da kada je u auto, kada putuje, kada silazi e, liftom iz svoje zgrade, kada ide na posao, kada čeka negdje nešto u redu, vozi se autom, koliko puta čovjek sam sebe uhvati da vozi auto sat vremena i šuti. Koliko je u ti sat vremena mogao izgovoriti tesbiha, zahvale Allahu tekvira, e, riječi la ilaha illallah i tako dalje. Pa insan bi trebao e, radići po ovom hadisu da se maksimalno trudi da što više zikri, jer svaki zikr, svaki spomen Allaha Đelšanu je jedna sadaka. Allahu poslani kaže naređivati na dobro, odvraćati od zla i to je sadaka. A sve to ko hoće da zamijeni sa jednim ibadetom dva rekiata duha namaza. Ja sam nedavno objavljivao jedan kraći tekst o duha namazu, pa lijepo bilo pohvalno e, da, ljudi e, vrate se tamo na Facebooku, da nađu, da pročitaju neka e, osnova pravila vezana za duha namaz od njih je da vrijeme duha namaza počinje sa izlaskom sunca kada sunce iziđe i oskoči u visini jednog koplja, a to su današnji učenjaci, pro, kažemo, pretvorili u nekih 20 minuta. Znači, kada završi vrijeme sabah namaza, kada sunce oskoči 15 20 minuta nakon izlaska sunca, može se početi klanjati duha namaz, koji je spomenut u ovom hadisu, koji mijenja sve one sadake koje čovjek treba da izdvoji 360 sadaka u toku jednog dana za svoje tijelo. Ako klanja dva rekiata, duha namaza, on je se, ako Bog da, odužio. Pa vrijeme duha namaza počinje e, od izlaska sunca, znači nakon što sunce iziđe i oskoči u visini jednog koplja, a to su islamski učenjaci, hajde kažemo, pretvorili u današnje mjere jedince oko 20 minuta. Tek tada možemo početi, znači ako imamo u vakti da piše izlazak sunca da je e, u 6 sati, sačekat ćemo 6.20, 6.25 i možemo klanjati duha namaz. Može se klanjati sve do predpodne namaz isto tako 15 ili 20 minuta prije podne namaza se prestaje klanjati jer je to vrijeme kada je sunce u zenitu i kada je Allah poslanik ali se letu se zabranio da se klanja na fila. U tom velikom jednom periodu od izlaska sunca pa do podne namaza čovjek ima otvoreno da klanja duha namaz. Duha nama se klanja, e, znači e, nije ograničeno. Može se klanjati dva rekiata, može četiri, može šest, može osam. Najljepši je, sodno hadisima Božih poslanika ali se letu selam, da se na fila kada se god klanja, da se klanja dva po dva rekiata. Da se klanjaju dva rekiata pa se preda selam. Pa se opet klanjaju dva rekijata pa se preda selam i tako koliko čovjek može. Ako bi klanjao samo dva rekiata, on je ispunio ovaj sunnet koji, traži, e, znači, koji se traži u ovom hadisu, a to je zamjena za ove sve sadake e, kada je u pitanju ljudsko tijelo. Duha namaz e, nema nešto određeno što se može na njemu učiti, može se učiti znači bilo šta nakon fatihi, E, isto tako, mm, duha namaz nema poseban nijet. Dovoljna je činjenica dok čovjek krene da ide u mm, toalet, da abdesti, da kaže u svom srcu želim da idem abdesti kako bi kranio duha namaz, to je dovoljno. Ne postoji poseban nijet. Isto tako, pošto je duha namaz, dnevni namaz, osnova je da se u sebi uči. Znači toliko da čovjek čuje samo sebe. Ali ako bi čovjek učio i poluglasno, nije napravio, ako Bog da, nikakvu, e, nikakav prekršaj. E, nije ovo predavanje, hajde da kažem, u kojem ćemo mi pojašnjavati fikske propise, ali eto, e, nije zgori da čovjek poznaje e, određene osnovne propise vezane za ovaj namaz i vjerujem da velik broj ljudi ne praktikuje ovaj sunet klanjanja duha namaza, što bi e, trebalo da bude i praksa. E, postoje mnogi drugi hadisi Allahu poslanika ali salatu selam u kojima je posticao svoj umet na klanjanje duha namaza i obećao određene posebne nagrade za ovaj namaz. Pa smo kazali da se on klanja od izlaska sunca 15-20 minuta, počinje njegovo vrijeme, pa sve do 15 minuta ili 20 minuta do podni namaza, do predpodni namaz. Nakon toga Allahu poslanik ali letu seram također u vjerodostojnom hadisu od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslanik ali salatu Seram da su mu došli ashabi i kažu Allahu ima ashaba koji su bogati a ima ashaba koji su siromašni pa ovi bogati udjeljuju imetak, oni klanjaju kao što i mi klanjamo oni poste kao što i mi postimo ali oni imaju prednost nad nama oni udjeljuju svoje imetke a mi to ne možemo Govori siromašni ashabi Božijim poslaniku, ali se ratu sram i kažu Allahu poslaniće. Ima bogatija ashaba, ima siromašni ashaba. Pa bogatija ashabi, oni klanjaju kao i siromašni, oni postoje kao i siromašni, ali oni imaju nešto dodatno. Oni udjeljuju svoje imetke, a siromašni ashabi ne mogu. Pa kaže Allahu poslanik, ali se ratu sram, hoćete li da vam ja ukažem na jedno djelo Tim dijelima ćete vi sustići te bogataše, pa čak i možete i prestići. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, Svaki tesbih je sadaka, svaki tekbir je sadaka, svaki tahmid je sadaka, svaki tahlil je sadaka. Naređivati na dobro, odvraćati od zla je sadaka. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam ovdje nešto dodatno. Čak spolno općiti sa svojom suprugom je sadaka. Pa kažu ashabi, Allahu poslaniće, zar i to da čovjek zadovolji svoje strasti, zar i to može biti sadaka? Kaže Allahu poslanik, ali se letu a šta mislite kada bi insan te svoje strasti zasitio na haram i neispravan način, kroz blu. da li bi bio griješan? Pa kažu bi. Pa isto tako kaže, ako on te svoje strasti zasiti na propisan, dopušten način sa svojom suprugom, on će zato biti nagrađen. Pa vidimo, znači, braću moja draga i cijene sestre, savršenstvo ove naše vjeri. Opet, znači, eh, ovaj hadis, njegova glavna eh, Poruka jeste tu da čovjek putem e, zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala riječima subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa, wallahu akbar, može prestići, stići i prestići ljude koji su mnogo, mnogo svoga imetka izdvojili. A opet, Boži poslanik je čak e, naveo ovdje jednu posebnu stvar, naređivanje dobra, odvraćanje zla, pa čak kada čovjek ima spolni, intimni kontakt sa svojom suprugom, on će zato biti nagrađen. Zašto? Zato što je zasitio svoje protjeve i strasti na halal i dopušten način. U sljedećem hadisu, 121. hadisu, e, kojeg bilježi ima muslim od Ebu također se prenosi da je Allah poslanik kazao nemojte podcjenjivati ništa od dobrih dijela, pa ni to da vedra lica sretneš svoga brata. Rekli smo da je ovo poglavlje u kojem Imam Neovi Rahmetullah Jalihi želi da pokaži e, razno razne puteve činjenja dobra. Pa je spomenuo nekoliko hadisa iz kojih smo mogli shvatiti da je zikr spominjanja Allaha švanu atala sadaka. I razno razne vrste zikra, estagfirullah, elhamdulillah, wala ilaha illa, wallahu subhanallah i tako dalje. Svaki taj zikr je dobro djelo prelazi, znači Imam Nevevi nakon što je spomenuo da je do, naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, pa čak i intimni kontakt, da je to sve, zato će čovjek imati nagradu, prelazi na jednu drugu vrstu dobrih dijela, a to je, kaže Allah poslaniku Hadisu Ebu Zerra, nemojte pocijenjivati dobro djelo, pa makar da sretneš brata muslimana lijepog, ozarenog i vedrog lica. Subhanallah il azim, pogledajte kako je naša vjera lijepa, kako je savršena, kako je potpuna, da je osmijeh prilikom susreta brata muslimana da je to sadaka i da je to dobro djelo. I to koje je dobro djelo? Koje čovjek ne treba pocijenjivati. Jer mi nekada mislimo da je nešto e, malehno, a ono može biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala veliko. Imamo vjerodostojne hadise koji će vjerovatno nekada tamo kroz rijadu salihin doći da Allah poslani kaže kada insan e, udjeli sadaku makar bila malehna, ali ako je iz halali metka, ako je iskreno radi Allaha Đelšanu, Allah subhanahu wa ta'ala u svoju ruku preuzme tu sadaku, pa je on njeguje, pa je on, hajde da kažemo, e, čini velikom da, bude velika kao brdo. Zato, braću moja draga, insan ne treba pocijenjivati. Zamislite razliku kada se sretnu dvojica braća i muslimana i obodvojica namrgođeni. A razlika je kada se sretnu ozarenog lica, veseli, nasmijani. Da, svako od nas ima problema. Kada bi čovjek bio vesel samo onda, kada nema problema, možda nikada niko ne bi bio vesel. Jer svi mi imamo svojih problema. Bez obzira. I oni bogati imaju problema. I oni siromašni imaju problema. I oni e, učeni imaju problema. I oni svi imaju problema. Ali to nije razlog da čovjek ne bude nasmijan i vedar kada se sretni sa bratom muslimanom. Nakon toga 122. hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu. Opet hadis o udjeljivanju sadake za zglobove, ali znači Boži poslanik u ovoj predaji je spomenuo razno razne druge načine. Kaže Allah poslanik na svaki ljudski zglob u svakom danu u kojem izađe sunce treba dati sadaku. Sadaka je izmiriti dvojicu ljudi. Sadaka je pomoći da čovjek uzjaha svoju jahalicu ili pomoći mu da na nju digne svoj tovar. Lijepa riječ je sadaka. Svaki korak ka džami je sadaka, a sadaka je uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima. Pa je Allah poslanik u ovom hadisu koji bilježi Buharija i Muslim dobra djela također proširio. Razno razna dobra djela su nam sadaka. Znači opet se vraćamo, čovjek bi trebao da zahvali Allahu Đelšanu što mu je stvorio njegovo tijelo tako skladno njegovi zglobovi tako znači lijepo radi, da bi trebao za svaki zglob da zahvali Allahu Đelšanu da uradi dobro djelo i da da sadaku. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu izmiriti dvojicu ljudi je sadaka. Čovjek ako zna da imaju dvojica ljudi koji ne govori ili ima neki problem među njima, ako on bude taj koji ih pomiri, Mimo toga postoje mnogi drugi hadisi koji govori o vrijednosti izmirivanja ljudi, ali minimalno što se zato može kazati jeste da je to sadaka. U prijašnje vrijeme ljudi su koristili jahalice. Pa kaže Boži poslanik da čovjek pridrži nekom jahalicu, da mu pomogne da uzjaha na jahalicu, to je sadaka. Prija su ljudi tovarili tovar na jahalice. Pa kaže da nekome pridrži taj tovar, tovar i to je, kaže Allah poslanik ali eh, isto sadaka. Lijepa riječ je sadaka. Evo pogledajte, braćo moja draga, može li neko od nas da bude da ne može udjeliti sadaku? Lijepa riječ je sadaka. Znači, stvar se vezuje za naše srce. Stvar se vezuje za naš edeb. Stvar se vezuje za naše htjenje. Koliko mi zaista želimo da uradimo dobro djelo. Svako od nas ima lijepu riječ. Kada sretne nekog komšiju da se upita Esselamu alaikum, kako ste, kako zdravlje, kako su vam djeca, kako vam je otac, kakvo je vrijeme i tako dalje. Kako živite, mogu li vam šta pomoći? Lijepa riječ. Lijepa riječ u svakom pogledu. Ako vidimo nekoga da je iskušan sa određenim sibetom, da mu pokušamo, hajde da kažem, ublažiti njegovu tugu. Strpi se, brate, Allah te nagradio. Nisi ti jedini koji ima problema. Svi imamo problema. Allah će te nagraditi ako se strpiš. Lijepa riječ. Lijepa riječ djetetu. Lijepa riječ roditeljima. Lijepa riječ supruzi. Lijepa riječ komšiji. Jer ovdje je došlo, to jest savršenstvo ove vjeri da ostavlja termine široke. Lijepa riječ. Nije kazano lijepa riječ roditelju, niti je kazano lijepa riječ supruzi. Ne, lijepa riječ svima. Nevjerniku, kada vidiš čovjeka nevjernika i sa njim lijepo. Nažalost, Evo mi imamo dosta puta priliku da nas ovdje posjete neki ljudi koji e, dođu ciljano da provociraju e, znači osobe koji slušaju predavanja. Tu treba da se dokaže i pokaže naš moral i naš ahlak. Baš mi jedan brat da ga Allah nagradi danas poslao e-mail i sugeriše da se nekad na tu temu održi jedno kraće predavanje. Znači, braću moja dragi cijeni sestre, kada dođu ljudi koji provociraju, mi treba da njih podučimo svojim ponašanjem. Kada provociraju, kada psuju, kada vrijeđaju, mi ćemo ih na lijep način ili ćemo ih blokirati ili ćemo ih na lijep način podučiti, podučiti da im kažemo, e ovo je islam. Evo pogledajte šta je islam. Lijepa riječ prema svima. Zato je spomenuto prija u nekim stihovima i pjesmama lijepa riječ i željezna vrata otvara. Pa znači, od načina činjenja dobrih dijela jeste i lijepa riječ koja nije ograničena. Lijepa riječ malom djetetu, velikom djetetu, starom čovjeku, roditelju i tako dalje. Bez obzira o kome se radilo, svako voli lijepu riječ. Pa kaže Allah poslanik ali se ratu selam, svaki korak ka džamije sadaka. Koliko čovjek napravi koraka do džamije? Možda stotine koraka napravi do džamije i ne osjeti. A svaki taj korak meleki upisuju za sadaku. Uklonuti prepreku s puta, ono što smeta prolaznicima, također je sadaka. <clears throat> Nakon toga, u 124. hadisu, eh, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže O žene muslimanke, neka nijedna od vas ne pocijenjuje poklon koju donese njena komšinca, pa makar se radilo o ovčijem papku. Subhanallah il azim. Kaže Allah poslanik, podučava ovdje sada drugu stranu. Mi imamo sada osobe koji smo naučili da ne treba podcjenjivati malehno djelo. Doće nam e, sada hadisi u kojima Boži poslanik kaže nemojte pocijeniti dobro djelo makar da udjelite sadaku pola datuli. Čuvajte se vatri džehennemski između nas na sudnjem danu će između nas i kazne, znači mi imamo, gledamo kaznu, džehennem. Treba da nešto stavimo između nas i džehennema. Pa kaže Allah poslanik, čuvajte se vatri džehennemski, makar sa pola datuli. Zamislite danas da vam neko dadni hediju, poklon, kaže evo ti pola datuli. Možda da nam dadne jednu datulu, možda ne bi htjeli prihvatiti jer nam je to mizirno. Boži poslanik kaže čuvajte se od vatri sa pola datuli. U ovom hadisu Allah poslanik podučava drugu stranu onu koju, ona strana koja prihvata taj poklon pa kaže Allah o žene muslimanke nemojte odbijati, nemojte pocijenjivati nečiju sadaku makar da vam neko donese ovčiji papak. Znači navodi Boži poslanik nešto mizerno, nešto znači to, bi se moglo danas kazati u nekom vremenu da ti neko donese eh, od teleta neku potkoljenicu na koju nema skoro ništa mesa. Možda se može staviti u neku supu ili neku čorbu, ali čovjek ne treba da to pocijenjuje ne treba da to pocijenjuje ni onaj koji daje, a niti onaj kome se daje, trebao bi da razumije situaciju da taj insan je dao ono što je mogao da dadni. U 125. hadisu Allah poslanik se salatu wasalam opet pojašnjava da postoje razno razni načini činjenja dobrih dijela pa kaže Allah poslanik u hadisu Buharije i muslima iman se sastoji od 70 i nekoliko ili 60 ili nekoliko ogranaka. Iman. Znači naša dijela koja potvrđuju naš iman ima i 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko. Pa kaže Allah poslanik letu salatu wasalam Naj, najvrijedniji njegov dio su riječi La ilaha illallah. Nema Boga osim Allaha. Njegov najniži dio jeste uklonuti s puta ono što smeta ljudima, a stid je dio imana. Pa ovdje Allah poslanik ali salatu wasalam kaže da znači imamo jednu veliku ljestvicu gdje su djela koja ukazuju na naš iman. Pa najveća ta ljestvica jeste da čovjek kaže La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Ja vjerujem da nema drugog Boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allah Đelešanu. Ali kaže, najniži dio, ovo je ono što nama treba, najniži dio imana jeste da čovjek skloni s puta ono što smeta prolaznicima. Ali kaže Allah poslanik, i stid je dio imana. Pa je i stid koji nažalost, nažalost danas nama svima, kako muškarcima, tako i ženama, Svima nam treba i stid je dio imana. <clears throat> Nakon toga u 126. hadisu e, Allah poslanik ali se ratu sram citirao je e, hadis u poznati hadis, mi ćemo ga citirati malo duži hadis, da je Allah poslanik ali se ratu wasalam spomenuo jednog čovjeka iz prijašnjih naroda koji je išao kroz pustinju pa je došao do jednog bunara i vidio je pored bunara psa koji je toliko bio žedan, toliko izmoren da je jeo zemlju, da je lizao zemlju, skoro znači da je uginuo, toliko je bio žedan. Pa taj čovjek je sišao u bunar, Pošto u arapskom svijetu, znači bunarevi su tako se pravi da je čovjek treba da siđe. Ako želi vodu, treba da siđe u bunar. Pa je čovjek sišao u bunar, nije imao sa sobom nikakvu, znači kof, nije imao neku zdjelu, pa je uzeo u svoju mestu, u svoju cipelu, natočio je vodi, stavio je svoja usta i ponovo se popeo i tom psu. Znači psa je napojio pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga nagradio ga, oprostio mu grijehe, a u jednom rivajetu je došlo da mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio grijehe i da je ga, da je ga uveo zbog toga u džennet. <clears throat> Pa vidimo, braću moja draga, doće nam u, u sljedećem, jednom od sljedećih hadisa da je Allah poslanik Ali salatu wasalam postavio jedno veliko pravilo pa je kazao sve što je živo biće ima neku potrebu, pa ako ga mi nahranimo, ako ga mi napojimo, mi ćemo za to imati nagradu. Znači sve što je živo, bez obzira da li bilo razumno, da li bilo nerazumno, da li to čovjek bio musliman, da li bio nemusliman, insan ako tom nečemu, živom biću, učini neku uslugu, uradi neki hizmet, nahrani ga, napoji ga, insan će za to imati nagradu. <clears throat> Također došlo je E, u 127. hadisu da je čovjek da je Allah poslanik rekao vidio sam čovjeka kako uživa u blagodatima dženeta zbog drveta koje je posjekao i uklonio sa puta jer je smetalo muslimanima. Allah poslanik kaže vidio sam čovjeka u džennetu. Uživa u blagodatima i nijametima. Njegovo dobro djelo je koje je on učinio i koje je, znači, zbog kojeg je zaradio džennet zato što je vidio drvo na putu, pa je on to drvo posjekao da muslimanima ne smeta. Pogledajte, braćo moja draga, jedno malehno, lagano djelo, ali kada čovjek ima iskrenu namjeru. Želim nešto da uradim za društvo u kojem živim. Nažalost, e, velik broj nas izgubio je osjećaj e, za tim da radimo djela koja su društveno korisna. Pa insan treba da se potrudi da bude primjer, Evo danas imamo na svakom koraku, naročito mi u Bosni, možda braća koja slušaju tu iz Dijaspore i manju priliku ima, ali kod nas na svakom koraku imate bačenu limenku, e, kesu, papir ili ovo ili ono pa da čovjek bude od onih ljudi koji će biti prepoznatljiv po tome da se sagne, uzme papir, uzme kesu, uzme bocu, uzme limenku i ubaci to e, u korpu za smeće imajući namjeru da želi da uradi dobro djelo, da to ne smeta ljudima i imajući namjeru da ljudima pokaže šta je islam. Da ljudima koji prolaze kaže, evo pogledajte šta znači biti musliman, šta znači sredbenik Muhammed ali salatu wasalam, nama muslimanima nije teško se sagijeti, uzeti tuđi otpadak i ubaciti ga u korpu. Mi živimo za ovo društvo, mi želimo da ovo društvo bude u prosperitetu i tako dalje. Pa znači, pogledajte kako na jednostavan, lagahan način. Malo prije smo imali primjer da je čovjek napojio psa. Ima vjerodostojna predaja isto tako da je žena prostitutka napojila psa, pa ju Allah zbog toga oprosti uveo ju džennet. Žena prostitutka koja je činila velike grijehe zbog malehnog djela. Nakon toga Allah poslanik alaih salatu wasalam, odnosno imam nevi rahmetullahi citi citira iz Božih poslanika se salatu wasalam da kaže Allah poslanik kogod propisano i potpuno uzme abdest pa ode na džuma namaz i pomno sluša hudbu, bit će mu otprošteni grijesi od tog trenutka do sljedeće džumi i još dodatno tri dana. Ako bespotrebno bude dodirivao kamenčiće, pogriješio, odnosno propala mu je nagrada te džumi. Pa pogledajmo ovdje, Allah poslanik ali se nas upozorava, odnosno otvara nam jedna nova vrata za činjenje dobra, a to je kogod propisano i potpuno uzme abdest, pa ode na džumu i pomno sluša. Ovdje je bitno i pomno sluša. Znači, na hudbi, nažalost, veli broj ljudi ne zna propis da je na hudbi strogo, strogo zabranjeno bilo šta govoriti. Onog momenta kada imam počni na hudbi da drži hudbu, zabranjeno je progovoriti bilo šta. Čak da čovjek kaže ti selam aleikum da mu ne odgovoriš. Da ti nešto kaže, da vidiš nekoga ništa. U toku hudbe se ne smije progovoriti nijedna riječ. Pa čak Boži poslanik kaže u to vrijeme ljudi su sjedili na zemlji. Pa neko uzme u toj svojoj dosadi slušajući hudbu, uzme kamenčić i sa kamenčićom se igra, kaže Allah poslanik, taj čovjek je izgubio tu nagradu. Koju nagradu? Da će se čovjek oprostiti grijesi, normalno mali grijesi, od jedne do džume do druge i usto još tri dana. Znači, grijesi koji će čovjek počiniti u narednih deset dana, mali grijesi, čovjeku će biti oprošteni ako čovjek lijepo i potpuno abdesti, ode u džamiju i pomno sluša hudbu shodno ovom hadisu Božih poslanika, alihi salatu wasalam. <clears throat> U 129. hadisu Allahu poslanik nam ukazuje na jedno novo djelo, a to je eh, pranje tijela prije eh, obavljanja namaza, abdest iako abdest na jednostavan i badet, ne, ne, iziskuje od nas pola minute ili minut, ali vidjet ćete kakve nagrade očekuju onoga ko ispravno uzme abdest. Kaže Allah poslanik ali selam, kada se musliman ili mu'min abdesti pa operi svoje lice sa njegovog lica zajedno sa vodom ili sa posljednjom kapi vode spadnu svi grijesi njegovih očiju. Znači, čovjek kada lijepo abdesti operi svoje lice, kaže Allah poslanik ali selam, sa zadnjom kapi, kada čovjek osuši svoje lice, spadaju grijesi koje je čovjek učinio svojim očima. Pa kaže Allah kada opere svoju ruku, e, sa, njegovih ruku zajedno sa vodom ili sa posljednjom kapi vode, spadnu svi grijesi koje je učinio svojim rukama. Pa isto tako ruke, pa isto tako noge, znači čovjek grijeh koji je počinio rukama, grijeh koji je počinio nogama, grijeh koji je počinio svojim očima, svi ti grijesi spadaju sa zadnjom kapi vode. Pa Allah nam je e, u ovom znači kontekstu, a Imam ne je to citirao u ovom e, poglavlju, razno razne metode i načini činjenja dobrih dijela. Jedan način činjenja dobrih dijela jeste propisano uzimanje abdesta. Kaže se u sljedećem hadisu od Ebu Huriri, pet propisanih namaza, džuma do džumi, Ramazan do Ramazana, brišu grijehe koji se počinu između njih ukoliko se ne počini veliki grijesi. Znači ovdje vidimo, to je ona klauzula koju mi neprestano spominjemo, namaz do namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, briše inšala počinjenje grijehe koji su između počinjeni ako se izuzme i izostavi veliki grijesi. <clears throat> Kaže Allah poslanik u hadisu Ebu Hureyri, hadis je 131. hadis u knjizi Rijadu Salihin. Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao je, hoćete li da vam ukažem na ono u čime Allah briše grijehe i čime se postižu deređe kod Allaha? Allah poslanik pita svoje ashabe, Hoćete li da vam ukažem ja na dijela koja brišu grijehe i tim dijelima se dižu deređe. Normalno kažu asabi, hoćemo Allahu poslaniće, pa kaže Allahu poslanik ali se ratu u upotpunjavanjem abdesta u teškim uvjetima, mnoštvom koraka do džamije i šekivanje namaza u džamiji. To vam je vrijedno kao bdijenje, na, na putu, e, znači u borbi na Allahovom putu. Pa kaže Allahu poslanik ali se ratu u upotpunjavanje abdesta u teškim situacijama. Znači nekada je čovjeku hladno, pa možda bi on to malo i, hajde kažemo, e, nepotpuno uradio. Ali u tim momentima kada je hladna voda, kada je hladna situacija, negdje je čovjek na izletu ili negdje na polju, u tim situacijama kada čovjek e, potpuno abdesti, znači time mu se opraštaju grijesi i podižu mu se deređe. E, mnoštvo koraka do džamije i šekivanje namaza u džamiji. <clears throat> U 133. hadisu od Ebu Musa i Lešare Rede Alotranom se prenosi da Allah poslanik kazao kada se čovjek razboli ili bude na putu, njemu se pišu nagrade za sva ona djela koja je radio kada je bio kod kući, kada je bio kod kući, kada je bio zdrav. Pogledajte ovaj hadis, hadis koji bilježi imam Buharija od Ebu Musa ili Ešara radi Allahu ta'ala koliko je bitan u islamu nijet, koliko je bitna namjera. Kaže Allah poslanik kada se insan razboli ili kada otputuje, to su dvije situacije u kojima čovjek umanjuje svoje i badete. Čovjek kada putuje, naročito u prijašnja vremena, a i danas. Čovjek koji putuje, vozi auto, čovjek koji na aerodromu, sjedi u avionu i tako dalje, ne može ibadetiti kao što ibadeti kod kući. Pa kaže Allah poslanik, čovjek kada otputuje ili kada se razboli, čovjek kada je bolestan u većini slučajeva ne može i ibadetiti kako je ibadetio kada je bio zdrav. Jednostavno, bolestan je, iscrpljen je i tako dalje. Ali zbog namjere jer Allah Đelšanu zna da on nije otputao ili da nije bolestan, on bi i badetio. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu njemu bude upisano sve što je činio dok je bio zdrav i dok nije bio na putu. Pogledajte, braćo moja i cijene sestre, veličinu Islama i pogledajte koliko je e, u Islamu bitna namjera. U Islamu čovjek može zbog namjere e, zaraditi mnoga, mnoga djela. Allah poslanik se wasalam e, jedne prilike svojima sahabima kaže i te hadise smo komentarisili, govorili smo u prvim poglavima kad smo govorili o ihlasu, kada su ashabi krenuli u bitku na Tebuk, to je bilo u ljetnim danima, danima znači vrućine velike, ima, kaže, ljudi koji su ostali u Medini, ali su oni s vama gdje god vi da idete kroz neku dolinu i bilo kakav musibe da vas zadesi, oni će imati nagradu kao i vi. Pa su asabi začudili kako, kaže Allah poslanik, njih je spriječio validan razlog, bolest da iziđu. Oni su imali namjeru. Pa je u islamu namjera veoma bitna stvar. Allah poslanik kaže kada insan noći i ima namjeru da ustane sutra na noćni namaz, na veći, pa prespava taj noćni namaz, njemu se upiše njemu se upiše nagrada noćnog namaza. Znate svi onaj poznati hadis e, gdje je Allah poslanik ali sam kazao Dunjaluk pripada jednoj od četiri osobe. Pogledajte, braću moja draga, što u islamu znači nijet i namjera. Pa kaže Allah poslanik ali sam prvi od tih ljudi je čovjek koji ima i imetak, ima znanje. Pa to njegovo znanje ga je odgojilo da i metak usmjerava gdje treba. Da Daje sadaku, daje zjekat, pomaže rodbinu, pomaže prijatelji i tako dalje. To je najbolji. Drugi čovjek koji ima znanje, ali nema imetak. ali kaže, ja kada bi imao imetak, ja bi udjeljivao kao ovaj. Ja bi bio poput njega. Nemam, ali bi bio. Samo zbog nijeta, kaže Allah poslanik, njih dvojica su nagradi isti. Subhanallah il azim, zbog namjeri. Je li teško danas da neko od nas kaže ja kada bi imao mnogo novca, ja bi udjeljivao kao taj taj. Ako to uspijemo, ako svoje srce odgojimo na tom nivou, mi ćemo imati nagradu kao onaj koji je udjeljivao. Pa kaže Allah poslanik nakon što je spomenuo dvije kategorije ljudi, kaže treća kategorija čovjek koji ima novac, ali nema znanje. Pogledajte koliko je bitno znanje u islamu. Nema novac, ali ima znanje. E, odnosno, nema znanje, ima novac. Pa on taj novac dijeli gdje ne treba jer nema znanja. Troši sa njim, znači čini harame, troši tamo gdje ne treba. Pa kaže Allah poslanik i četvrti, čovjek koji nema novac i nema znanje. Nema ništa, ni novca, ni znanja. Ali on kaže, ja kada bi imao, ja bi udjeljivao kao ovaj. Misleći na ovoga koji ima pare, nema znanja. Troši novac u harame. Kaže Allah poslanik, njih dvojica će biti, kaže, u isti u grijehu. Zbog čega? Samo zbog nijeta. Zato se čuvajte, braćo moje drage i cijene sestre, da vidite tamo neke milionere i neke milijardere koji rasipaju svoj metak i da u vašem srcu se pojavi klica i da kažeš i ja kad bi imao metka, i ja bi ga trošio tamo gdje ne treba. Već suprotno tomi da odgajamo sebe, da odgajamo svoju dušu, svoje srce. Kada bi imao i metka, ja bi gradio džamije, ja bi otvarao bolnice, ja bi gradio škole, ja bi i tako dalje. Znači da čovjek u, svome nijetu ima dobre znači, e, namjere. Kaže Allah poslanik se salatu wasalam u 134. hadisu od Džabira radijallahu ta'ala anhu, Kullu ma'rufin sadaka, svako dobročinstvo je sadaka. Pogledajte sad ovaj široki hadis, veliki hadis. Svako dobročinstvo, bez obzira prema komi, bez obzira kakva vrsta dobročinstva. Nekada je dobročinstvo nekada nekom je dati marku, nekada je dobročinstvo nekom je kazati e, gdje je neka prodavnica ili neka ulica, nekada je dobročinstvo nekome... Znači, toliko je načina, toliko je metoda. Danas stojite u supermarketu, imate velika kolica, prepuna čekate, i dođe čovjek samo s jednim artiklom, a vi mu kažete izvolite gospodine, da ne bi vi čekali cijelo vrijeme iza mene, evo izvolite. To vam je sadaka, to je islam, pa islam treba, insan treba da se trudi da čini e, znači, sva ta djela. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu, nijedan musliman ne zasadi ni jednu sadicu. a da sve što ne pojede sa nje ne bude njemu sadaka. I ono što se sa nje ukrade, njemu je sadaka. Niko neće ubrati plodove sa nje, a da zato njemu neće biti upisana sadaka. U, drugoj predaji stoji nijedan musliman ne zasadi sadnicu sa koje pojede čovjek ili životinja i ptica, a da njemu ne bude sadaka. U trećoj verziji stoji nijedan musliman ne zasadi sadnicu ili posije žitaricu sa koje pojede čovjek ili životinja ili bilo šta drugo, neki insekt, a da njemu to neće biti sadaka. Pogledajte, braću madre, ovo su jedna nova vrata jedan novi način činjenja dobrih dijela za e, sadnica s, kojima s kojih će jesti ljudi. Pa kada znači insan zasadi sadnicu, sanje je kada sutra neko ukrade nešto, njemu se upisuje sadaka. Sad te znači sadnice kada neko ukrade, pojede ptica, pojede životinja, bilo ko da pojede, njemu se, bude, njemu se upisuje sadaka e, zato, što je uzeto sad te sadnice koje je on zasadio. Pa su jedna ovo nova vrata, novi metod, način, aj e, ajde da kažemo, činjenja dobrih dijela. Zamislite koliko je nama danas olakšano da čovjek s novom hadisu, u to vrijeme su bile sadnice. Danas imamo da čovjek ima Facebook profil, pa objavi nešto lijepo i korisno, pa ljudi čitaju, pa se ljudi koriste, pa ljudi praktikuju ono što su vidjeli. Nadamo se da će takav insan imati velike nagrade. Čovjek je oštampao knjigu, pa ljudi čitaju tu knjigu e, ili je kupio letaka, pa je podijelio te letke, ostavio je u neku džamiju, pa ljudi čitaju godinama iz njegovog mushafa. Sve su to stvari koje su prilaznog karaktera o kojima bi čovjek trebao da razmišlja. <clears throat> Nakon toga E, došao, došli su nam hadisi e, u kojima Allah poslanik ali se ratu potvrđuje e, da privedemo kraju, ostalo nam još dva, tri hadisa, mi ćemo ih rezimirano spomenuti. Jedan od hadisa jeste da su neki ashabi razmišljali, znači bila im je daleka kuća od džamije, pa su i drugi nagovarali da se približi malo bliži džami, pa su kazali mi očekujemo kod Allah za svaku našu stopu koju učinimo i naš korak, nagradu po ima Allah poslanik ali selam potvrdio i kazao e, dobit ćete ono što ste namjeravali za svaku, znači stopu ćete dobiti nagradu. U jednom vjerodostojnom hadisu Allah poslanik se se selam kaže 40 je plemenitih svojstava. Postoji u islamu znači 40 plemenitih svojstava, a kaže jedno od njih među najboljima jeste to da čovjek dadne nekome svoju ovcu ili svoju kozu koja se muze da je on koristi. Pogledaj, u to vrijeme je to bila koza. I danas dan vjerovatno velik broj ljudi na selu e, neko e, dobije dijete, ali nema jednostavno kravu, nema kozu, možda ne može rantiti to svoje dijete. Pa je velika sadaka da mu neko komš, komšija ili prijatelj, poznanik dadni kaže, e evo dok, hajde da kažemo mjesec, dva ili tri, vi hranite ovu kravu i uzmite njeno mlijeko sebi. Danas Analogno tome, ja ne kažem da je 100% isto primjer, ali došao vam je neki prijatelj iz inostranstva, došao je neki e, prijatelj iz nekog drugog grada da mu kažeš evo danas uzmi moje auto, koristi ga u Sarajevu, u Zagrebu, u Banja Luci, ne znam nijan ovdje ili ondje, pošto si ti danas tu, potrebno ti je auto, imaš mnogo obaveza. Znači, braćo moja draga i cijene sestre, vrata dobra su otvorena. Samo je bitno koliko mi želimo, koliko mi žudimo. Pazite, u to vrijeme Boži poslanik kaže dati ovcu, da je on hrani i da je on muze, to je velika sadaka, znači insanu koji je to učinio. <clears throat> Kaže Allah poslanik se salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu, bojite se vatri pa makar sa polovinom datule. To je na hadis koji smo citirali, rekli smo da će e, doći e, u ovom poglavlju, da Allah poslanik se salatu wasalam posticao svoj umet na činjenje dobra, pa makar to dobro bilo nešto malehno, da se čovjek čuva vatri sa nekim sitnim dijelima, makar to bila polovica datuli. I na kraju e, zadnji hadis, odnosno predzadnji hadis da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže uistinu je Allah zadovoljan čovjekom koji zahvali Allahu kada nešto pojedi ili kada nešto popije. Čovjek pojedi, popije, Allah je taj koji ga je obskrbio. I opet Allah poslanik kaže Allah je zadovoljan sa tim svojim robom. Treba li nam veća satisfakcija za nešto da Allah bude s nama zadovoljan? Allah je taj koji nas je obskrbio. Mi smo se najeli, upotpunili svoju znači, potrebu i na kraju samo ako kažemo Alhamdulillah, nakon jela i pića, to je dijelo koje nas vodi zadovoljstvu uzvišenog Allaha subhanahu da uzvišeni Allah bude zadovoljan nama zato što smo prihvatili činjenicu da je to sve od Allaha, da je i nafaka od Allaha, da nas je on obskrbio i da nismo u tim lijepim momentima kada smo jeli i kada smo pili i kada se lagodno osjećamo, nismo zaboravili na svoga gospodara. Pa nakon jela kada se zahvalimo i eh, eh, zahvalimo nakon jela i pića, to je dijelo koje vodi zahvala Allahu nakon jela i pića, to je dijelo koje vodi zadovoljstvo uzvišnog Allaha. I zadnji hadis jeste e, hadis da Allahu poslanik alaihi salatu spomenuo je više načina činjenja dobrih dijela, ali ono što je nama e, interesantno jeste da je na kraju kazao suzdržavati se od zla je sadaka. Pa braćo moja draga i cini, sestre, nemojte da budemo od onih ljudi koji će e, svoja djela drugim ljudima poklonuti zato što su provodili sate i dane na internetu, na Facebooku, pod nekim lažnim profilima, vrijeđali, potvarali, iznosili neistine, petljali se tamo gdje ne treba, jednostavno sustignuti se od zla je također je e, ajde kažemo sadaka čovjeku. Mi ćemo se ovdje zaustaviti, već je otprilike blizu vrijeme akšav namaza. Od sljedeće srijede, ako Bog da, ostavit ćemo zadnjih 15 ili 20 minuta e, za vrijeme u kojem ćemo odgovarati na vaše dileme, na vaše savjete, na vaše kritike, na vaše prijedloge, na vaša pitanja. E, svakako sljedeće srijede ćemo, ako Bog da, iskoristi vrijeme na kraju dersa i da izvučemo e, nagrade za osobe koje su preslušale svih 20 predavanja i javile se na naš e-mail svojim imenom i i prezimenom. Na kraju, subhanike Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente stagfiruke, wa etubu ilike.